Στη Βασιλεία του Κυρίου μας, σε αυτό που λέμε εμείς παράδεισο, όλα εντάξει είναι βαλμένα. Εντάξει τι σημαίνει μετάξει. Σε όλα τα πράγματα δηλαδή υπάρχει μία τακτοποίηση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει μία τάξη μία τακτοποίηση. Σήμερα εορτάζουμε τους Αποστόλους, τους πρωτοκορυφαίους Πέτρο και Παύλο και αύριο όλους τους Αποστόλους, τη σύναξη των Αποστόλων. Σημαντική εορτή και μάλιστα τόσο σημαντική γιατί βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας έχει θεσπίσει και αριθμό ημερών όπου προετοιμαζόμαστε για αυτή τη μεγάλη εορτή. Τες, τρεις μεγάλες νηστείες έχουμε στην Εκκλησία, τέσσερις. Πρώτου Πάσχα, πρώτη εορτής των Αποστόλων, πρώτης Παναγίας, της Κοιμήσεως της Θεοτόπου και πρώτων Χριστουγέννων, που κρατούν κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο της μίας ημέρας. Κάνουμε Τετάρτη ή Παρασκευή. Τι είναι ο Απόστολος και τι διαφορά είχε με τους προφήτες της Εκκλησίας μας στην Παλαιά Διαθήκη. Οι προφήτες μιλούσαν για αυτό που πρόκειται να έρθει και κήρυταν τον Λόγο του Θεού, τον νόμο, όπως αυτός είχε παραδοθεί στο όρος Σινά, στον Μωυσή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι στην περίοδο των προφητών υπήρχε μόνο ένας ναός, ο ναός του Σολομώντα, πουθενά άλλο. Οι συναγωγές που γινόντουσαν, που υπήρχαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιαίτερα στη Διασπορά, ήταν απλά για να διαβάζονται εκεί οι προσευχές. Οι θυσίες όμως γινόντουσαν μία φορά το χρόνο από τον αρχιερέα στον ναό του Σολομώντα, στα Ιεροσόλυμα. Με την άφηξη του Ιησού με το πάθος του, την Ανάστασή του, την Ανάληψή του στους ουρανούς, όλα αυτά έρχονται να αλλάξουν άρδιν. Και όχι να αλλάξουν άρδιν από τους ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο τον Θεό. Γιατί τότε είναι ο ίδιος ο Χριστός που έρχεται και δίνει την εντολή σε αυτούς που ονομάζουμε Αποστόλους, δηλαδή αυτούς που στέλνει για να διδάξουν τον Λόγο του Θεού, να κάνουν κάτι βασικό που δεν γινόταν προηγουμένως πρώτον να βαπτίζουν στο όνομα της Αγίας Τριάδος, δηλαδή να αναγεννιέται ο άνθρωπος και δεύτερον να ιδρύουν εκκλησίες. Γιατί όπου πήγαιναν ίδρυαν εκκλησία. Εκκλησία προέρχεται από τη λέξη εκ καλό. Καλό δηλαδή τον κόσμο στον ίδιο τόπο όπου τι θα γίνει, θα γίνει η Θεία Ευχαριστία, τι σημαίνει Θεία Ευχαριστία, θα γίνει θυσία. Όχι με τον τρόπο που γινόταν παλαιά στην Παλαιά Διαθήκη, άμα με τον καινούριο τρόπο. Γιατί πλέον έρχεται ο άνθρωπο και λαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Τα εκ των σών σύ προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Δίνουμε το ανθρώπινα φτιαγμένο, το ψωμί και το κρασί και παίρνουμε, το παίρνουμε πίσω θεϊκά αναγεννημένο ως σώμα και αίμα. Οι Απόστολοι λοιπόν, που είδαμε και στο Ευαγγέλιο, κάνουν εκκλησία, βαπτίζουν και κάνουν και κάτι άλλο, που είπε σήμερα στο Ευαγγέλιο ο Κύριος, στον Πέτρο. όσα λύσετε επί της γης, εστελελειμμένα εν του ουρανό, και ως ανδέσετε επί της γης, εδεδεμένα τον ουρανό». Ξεκινάνε δηλαδή, πέραν του μυστηρίου του βαπτίσεως, να βάλουν και ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο της εξομολογήσεως, ώστε ο άνθρωπος μέσα στην πορεία της ζωής του να μπορεί να καθαρίζεται από τις αμαρτίες και από τα πάθη του στα οποία πέφτει λόγω αδυναμίας, λόγω έλλειψης προσοχής, λόγω, λόγω, μπορώ να φέρω χίλιους δυο λόγους. Ποια είναι η συνέχεια των Αποστόλων, γιατί οι Απόστολοι ζήσαν οι 12 και οι 70 κάποια χρόνια φύγαν μετά. Όπου πήγαιναν οι Απόστολοι και ίδρυαν μια εκκλησία, δεν μπορούσαν να τελούν αυτή την θεία λειτουργία κάθε φορά την θεία ευχαριστία. Έπρεπε να αφήσουν κάποιον στο πόδι του. Και ποιον αφήναν στο πόδι του. Χειροτονούσαν του λεγόμενου ιερεί. Αυτό που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι ιερεί, όπω είμαι εγώ, τελούν όλα τα μυστήρια εκτός από έναν. Το να μπορούν να χειροτονήσουν άλλον ιερέα. Οι Απόστολοι, η συνέχεια λοιπόν των Αποστόλων είναι οι λεγόμενοι επίσκοποι. Αυτούς που βλέπουμε εδώ τον Σεβασμιότατο τον Αθηναγόρα, ο οποίος έρχεται εδώ δύο φορές το χρόνο και συνεορτάζουμε πολύ σημαντικά πρόσωπα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί, Γιατί στο όνομα του κάθε Αρχιεπισκόπου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Βλέπετε κάθε φορά που κάνω μία εκτενή δέωση, αναφέρω το όνομά του. Εγώ που είμαι στη Μητρόπολη, που ανήκω στη Μητρόπολη Βελγίου του Αθηναγόρα, άλλος ας πούμε που είναι στην Αργολίδα του Νεκταρίου και ούτω καθεξής. Τους κατατόπους επισκόπους. Επίσκοπος βγαίνει από τη λέξη επισκοπό, δηλαδή επιβλέπω, είμαι πάνω και επιθεωρώ, βλέπω, τι βλέπω, τι επιβλέπω την τήρηση του δόγματος της Εκκλησίας μας, την τήρηση των κανόνων της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό λοιπόν και καμία Θεία Λειτουργία, καμία ιεροπραξία δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την άδεια του οικίου επισκόπου. Τόσο σημαντικό πρόσωπο είναι ο Αρχιεπίσκοπος ο οποίος έρχεται εδώ στην ενορία μας δύο φορές το χρόνο για να συνεορτάσουμε. Γιατί χωρίς αυτόν δεν θα μπορούσε να υπάρχει ιερέας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, την οποία αναλύσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και στην οποία λέτε στο πιστεύω ότι πιστεύω εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, είναι συνοδική. Δηλαδή οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται ούτε από έναν Αρχιεπίσκοπο μόνο, ούτε από έναν ιερέα, λαμβάνονται από την ιεραρχία της Εκκλησίας. Έτσι γινόταν από τα πρώτα αποστολικά χρόνια και συνεχίζει μέχρι τώρα. Μαζεύεται δηλαδή σύνοδος αρχιεπισκόπων όπου λαμβάνουν αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τα θέματα της πίστεώς μας. Έτσι γίνανε και οι 7 οικουμενικές σύνοδοι στις οποίες πιστεύουμε και ομολογούμε. Και δεν μπορεί να παίρνει ο κάθε ένας απόφαση δική του και να λέει εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό και ποιος είσαι εσύ. Κανείς από εμά δεν έχει την δύναμη αυτή. Την δύναμη την έχει μόνο η μία Αγία Καθολική Αποστολική και προσθέτω εγώ Συνοδική Εκκλησία. Αυτά λοιπόν σας τα λέω γιατί πολλές φορές ακούμε διάφορα λόγια από το ίντερνετ, κάποιος είπε αυτό, κάποιος είπε το άλλο, κάποιος δίνει μία συμβουλή να κάνετε εκείνο, κάποιος δίνει μία άλλη συμβουλή και όλα αυτά μπορεί να γίνονται με πολύ καλή διάθεση. Αλλά εις ποιανού όνομα δίνονται αυτές οι συμβουλές. Η Εκκλησία είναι αυτή που θα μας πει το τι θα κάνουμε σε κάθε δυσκολία στην οποία έρχεται μπροστά μας η εκκλησία είναι αυτή, δηλαδή η σύνοδος αυτή των αρχιερέων. Και θα μου πείτε, μα δεν κάνει ποτέ λάθος αυτή η σύνοδος των αρχιερέων. Όχι. Γιατί η εκκλησία δεν είναι ανθρώπινη, αλλά μέσα σε αυτήν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Και αν δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, ότι τις αποφάσεις των συνόδων τις καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα, τότε δεν έχουμε κανέναν λόγο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε ήδη θέση τον εαυτό εκτός Εκκλησίας. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη και να δίνουμε τιμή σε αυτούς οι οποίοι εκπροσωπεύουν την Εκκλησία, οι οποίοι ε, βέβαια είμαστε όλοι μας, αλλά δεν μπορούν 200 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι ορθόδοξοι να μαζευτούν για να πάρουν μία απόφαση, αυτό είναι αδύνατο. Γι' αυτό και πάντα οι αποφάσεις της Εκκλησίας ήταν συνολικές. Αυτά λοιπόν, γιατί πολλές φορές ερχόσαστε σε απορία και τι να κάνω εδώ και τι να πω εκεί. Α, και άκουσα αυτό ότι θα βγάλει ο Τάδε η Οδύνα Και ποιος είναι ο Τάδε η Οδύνα και τι είπε η Εκκλησία γι' αυτό. Και το κυριότερο, η Εκκλησία δεν έρχεται να πάρει αμέσως απόφαση. Βλέπει πώς περπατάνε τα πράγματα αφήνει χρόνο, δίνει να δει τι ισχύει από εδώ, τι από εκεί. Και μετά μαζεύεται η σύνοδος και λαμβάνει απόφαση και η απόφαση αυτή είναι καθοριστική. Αυτά λοιπόν να τα έχουμε υπόψη μας σε όσους από εμάς δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Εκκλησία, αλλά ακούσαμε τον λόγο του ενός παπά ή τον λόγο του τάδε μοναχού ή τον λόγο του άλλου και αποφασίσαμε από μόνοι μας «Α, αυτό μου αρέσει στα αυτιά γιατί ταιριάζει με το μέσα μου, αυτό θα ακολουθήσω». Ακολουθούμε αυτά που θα πει η Εκκλησία. Today we celebrate the feast of the two most important disciples of Jesus, Peter and Paul. They are very, very important for many reasons. Also, all the disciples of Jesus, because through them, three very important things took place, which did not take place during the period of the Old Testament where we had only the prophets. The first thing is that now they baptize in the name of the Holy Trinity, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. That means a new person is born through the baptism, and he bears the seal of the Holy Spirit. The second thing is that wherever they go in the early Christian years, they are founding a new church where it is possible to celebrate the Holy Eucharist. Remember that in the period of the Old Testament we had only one temple, the Temple of Solomon in Jerusalem. Nowhere else existed any other temple, and there the sacrifice could be offered only once per year. Now, with after the resurrection of Jesus, we have things differently. Now, wherever they go, they build a new church, and because they cannot be everywhere, in their place also they ordain a priest. The priest is not the same with the disciple, the apostle, as we say. The apostles, the continuance of the apostles are today's bishops. A priest is not the same with a bishop in the name of the bishop, he is able to do the Holy Eucharist. But without his name, he is not able to do that. And as the priest, that, like me, that we are standing here, we can do all mysteries of the church, besides one, to ordain a new priest. Also, another very important thing that they did is that they also through them began began what we heard today in the gospel, the mystery of confession. It is Jesus who told them, Whatever you forgive in this earth, it will be forgiven also in my kingdom. And whatever you hold, that means you do not forgive on this earth, it will not be forgiven up there. Why? Because through the mystery of confession, the person who is baptized is able to be reborn because baptism is the beginning of the journey, it's not the end. We bear the seal of the Holy Spirit when we are baptized, but during our life, we're making mistakes. We're falling into sins. And through the mystery of confession that today we heard in the gospel has been founded from Jesus to Peter and the rest of the apostles, the mystery of confession begins. This is how important it is. Everything in the church takes place in an order. This is why we have the bishops, this is why we have the priests, this is why we have the deacons. All of us are part of the church, but not everybody in this church has the same function. And this is something that we all need to remember. Our church is synodical. That means every decision that is taking place in the church is taking place through a synod, a gathering of whom? Of the archbishops who represent the laity, who represent all of us. And this is why when we read the Nicene Creed, we say that we believe in one Catholic, meaning the totality, apostolic, meaning the continuance from the apostles, holy church, and I add, and also synodical. This is why it is very, very important to have trust in the church because all decisions that are taking place are not decisions of individual people, even if these people are holy. It's another thing to be a saint, and it's another thing to take the decisions for the church in the name of the church, because in the name of the church we take them because the Holy Spirit is among us Remember when Jesus said, When two or three or more are gathered in my name, I am in between them. Why I am saying all this? Whenever you come to difficulties, you don't know what to do, especially in things that have relate to do with our faith. Don't look around in individual decisions. Wait the church makes a decision. And whatever decision is made, then you follow it. Because it is these bishops and archbishops who also have the spiritual responsibility towards God and towards everybody else. God bless us